Cuando nos vean con las máscaras de real hasta la muerte y con los 4-7, ya ustedes saben quiénes fueron. <laughs> Anuel. Brrr. Ah. Todos estos cabrones detrás de mi espalda se pasan hablando. Y cuando me ven, se ponen las máscaras y están mamando. Dame bicho, tú un rascabicho, tú no eres mi hermano. Son 13 millones, cabrón, por un disco, ya coronamos. Yo te mando los diablos y te pongo 500 mil en el carro y te van a buscar con los tracos. la cortilla, el palo y la máscara de Michael Myers. Te buscamos en tu casa, cabrón, y te secuestramos como a Brian Myers. Y yo soy un demonio, pero me tatué la cara de Jesucristo en el brazo. Porque yo nunca me da solo cuando estos cabrones los mato y los caso. Brillamos y prendemos los palos, los cristales arriba y rompemos los vidrios. Y matamos a tu hermano y matamos a tu jefe, aunque vengan los Y Desde que empecé a chotear lo buscamos y después lo picamos como hacen en México. El rifle en la mano como al estrujillo La 23 de la casta bellaca, cabrón, y te vas a morir como millo. El ríe el Kertel, cabrón, nosotros estamos locos de verte. Y te vamos a matar cuando veas la máscara de real hasta la muerte. Los Y las balas son rubias como Rini Y todo el mundo me quiere matar porque toda la mierda que yo hablo es real. Oh, y tú me matas mi mano y yo mato a tu pan y después te mato a ti también. La 17 fuleta pinta negro y oro y tiene las tetas de 100. Los 47 de Osama, los diablos en Torre Sabana. Ah. Y que todos estos raperos me mamen el bicho, ustedes no son mis panas. son de 30 y los chipotes, 200 pesos en el pote. Y yo vendía droga en la calle y también detrás de los barrotes de kilos hice un millón. Fulete los palos y tengo mis soldados, cabrón. Y mis cortatas tienen botón. Cabrón, yo siempre voy a ser el mismo, siempre, pero antes Yo Jordan y ahora Butón. y te vamos a bañar de balazo desde el casco hasta el talón. estos cabrones detrás de mi espalda se pasan hablando. Y cuando me ven, se ponen la máscara y están mamando. Dame bicho, te un bicho tú no eres mi hermano. Son 11 millones y vender un disco ya corona.